Gaurkoan, seigarren uh, hautez barrutiari gira interesatuko, orotara ama bi hautagai izanen baitira, gaur egun Vincent Bruk duen lekua hartzeko, aurtengo berezitasunetariko bat, ezkerreko uh, alderdi zonbaitzuk, uh, Frantzia mailan, batzea deliberatu dutela, nup mugimenduarekin, uh, dazkizuen bezala, atik ez dira, ezkertiar guziak etiketa horren gibelean, gurekin da Jacqueline Huart Lut Uvrier alderdiaren izenean aurkezten dena egun hona. Egun hona. Eta erran bezala, beraz, eh, Jacqueline Huart, eh, zu lutuvrierekin aurkezten zira, zendako lutuvrier justuki ez da batu, Frantzia Mailan, eh? nup melanchonen intsumituek bultzatu mugimenduana. Ez baikida bat akort, ez baikida bat ez ditugu bat ere ideia berdinak. Eh, guk ez dugu erraten, ez dugu gezurrik erran behar. Nahi, guk erraten dugu ez dela sekulan deus lortu eta deus lortuko brokarik gabe. Eh, elkarrekin antolatu behar gira gure interesak defenditzeko. Ez da, ez da gobernum batean eh, eginen hori. Eh, adibidez, nupezek eh, zer proposatzen du, hilabete xaria mila laureun eurotan, nor bizida mila laureun eurokin gaur egun. Nola, etxe bizitza lortu, nola lanera joan eh, gaur egun zantzaren eh, prezioa ikusten delaik, ez. Uh, ara. Egan da. Egan nahi duzu, azkenean nupesek dituen aldarrikapenak ez direla aski, lutu vrien rentzat? Bistanda, bistanda ez direla aski. Hmm. Bistanda, hori argi dugu. Argi dugu horrekin dute horreno... une union de la gauche, ben, ikusi dugu jadanik historian zer izan zen, ze ondorio izan, izan dien langileentzat orako, orako batasunak uh, egitea. Ikusi dugu bai ben, jospenekin ere, mediterranenekin ere. Eta ikusten delarik uh, Melanchen uh, nola eran, uh, proposamenak, erratzen aldugu mediterranenak uh, oino urrunago joaten ziela. Ikusi dugu uh, biztan dena zer... Uh, zebirakatu den. Eta orduan azkenean, eh, ba, Frantzia mailako erabakia izan da, lokalki, zuk ere, Jacqueline Huart, ez zinuen olako elkartzerik ikusten hemen beraz? Ez, ez. Ez, bat, militante batzuekin biztan dena, elkartzena algarela, agian, elkartuko garela ondoko borroketan, biztan dena. Baina ez ditugu bat ere, ez dugu ikuspundu berdina, bat ere. Gu irautzari da hori uh, beraz horrek egiten du gore desberdintasuna, argiki. E, iraultzaileak eta hala ere hauteskundeen bitartez uh, funtzionatzen duen iraultza? Zure ustez? Zure bai, zenta eh, hauteskundeak ematen daukute aukera gure ideien zabaltzeko. Beraz uh, hitza hartzen dugu. Hmm. Eta... Hortaz baliatzen gira bai uh, gure ideiak zabaltzeko, ah. biztan dena. Ados, beraz, helburua lutu vriegena, hor uh, ez da, bigarren itzulira pasatzea? Ba, guk kampaina inen dugu. Kampaina inen dugu, baina, bon, eh, argiki, bo, ez gira, ez gira, ametxetan eh, ari, badakigu ez garela bigarren itzulian izanen. Baina, mm. bon, gu ari gira lehen itzulia uh, prestatzen. Eta, bon, funtsean egiten dugu, uh, urte osoan egiten duguna, eh? langileen gana joan, hitz egin, eta antolak, gure artean antolatzeko behar hori uh, um, sartzen saiatzen. Mhm. Eta, bon, hauteskundei begira ala ere, ez duzu beldur um, ezkerra ahultzea, zuen uh, hautagaitza uh, sartuz, uh, segarren barruti hortan? Me, e, uste dut horri oh, erantzun dutare, me, zer da uh, bakarrik ahuldu dira, ez da lutu gatik e, ezkerra ahuldu barin bada. Uh, ahuldu da, zenta langileak trompatu dituztelako, delako, gaur egun ikusten da, uh, guk egunero entzuten dugu, ez dela, ara ez dutela sinesten gehiago ezker hori, Zein du ezkerrak gaur egun arte begira dezagun, gibelera begira dezagun, ze, ze induten, ez da, egin dutena da eh, moralak endu. Hala, hori, argik, gaur egon ikusten dugu, ahas langilegoa, galdua dela, eh, eta ametsi gabe uh, direla. Hor, hori, uh, moral altzatzeko gira hu, ere. Hmm. Zer izanen dira, beraz, zuen uh, kampainaren ardatzen nagusiak, Jacqueline Huart? Beraz, eh, ikusten dugun, bafen, denek ikusten dugu gaur egun eh, gero zailago dela bizitzea, eh? lanera joateko ere uh, eh, esantzaren, uh, esantzaren uh, presioa, uh, janariaren presioa, baina no, krisi ekonomikoa uh, pagarazi nahi bakute, pagaraziko daukute, guri da erantzutea hor, antolatzea eta erantzutea. Geroa ilunda ez bagira, ez bagira lotzen. Gai uh, ekonomikoak, sozialak gehiago beraz uh, dituzue uh, defendatu nahi? Me, ekonomik, ekonomia soziala hori da, hori da dena, hori da bizia, hori da politika. Eta lekuko gaietan, badira beste gai batzu hemen eh, Euskal Herrian, eh, Euskararen gaian adibidez, borroka handia bada momentuntan eh, ikasleek, azterketak Euskaraz pasa ditzazten kasu hortan adibidez adosizte, desobedientzia uh, ekintzetan parte hartzeko presinteik ezo adibidez? Me, biztan dena, nia hor naiz uh, euskara erakasten dut, eh? eta euskara eta Euskaraz erakasten dut, biziki atxikia naiz, izkuntza hori, eta bai borroka hori segitzen dugu. Bai, erran behar da ere, uh, ni adinez kolegio batean, eta ikusten dut egunero eh, gure medioak apaltzen direla, eh? hori ere, uh, gure, ha, nahi dut, uh, dena bat da, eba oso, Hor, hor, mespretsu bat erakusten dute izkuntza nora ejan. Hizkuntza txikiak, eh, hola, hola deitzen dituzte. Hori dena bat da, mm. espetsuaren ere. Eta, eta lujaren eh, espekulazioaren eh, gaian, justuki pilpilean den eh, gaia baita? Zuk, eh... Oh, bai, etxe, etxe bizitzaren uh, arazoa biziki lagia da hemen eta bestetuki batzuetan, itxar. Baina hor ere, espekulazioa dena sistema ekonomiko untan, dena bilakatzen da, uh, nola merkantzi. Ikusi dugu uh, gizakia ere orpearen historiarekin ikusi dugu. Beraz, espekulazioa bai hor da, eta bada beste arazo bat ere da, hilabete sariena. Zenta, eh, <laughs> irabazten balin baduzu, nola, deurru nahi duzu, uh, jabe izan, baratze bat izan, e, eta ere uh, aselemetan alokatzea. Beraz, lehen gauza da, uh, ilabete igotzea. Mm Eta etxe, etxe bat ukaite etxe bititza, baina hori da, hori da lehen eskubizitaik bat. Eta lantxarietan da, aterabidea, zure ustez, espekulazioari... Ez bakarrik, ez bakarrik, baina hori lehena, lehenik. Zenta, uh, ez dakit, apartamendu bat, eh, FB bat balin baduzu seire hona horretan, nola deugu nahi duzu, zumika uh, irabazten duzularik, nola nahi duzu hori alokatzea. Mm. Beraz, pobreek ez dute etxe bizitzari hori da. Bon, ez, hori ez, zindago nartu. Ez talde, eh, gu errekizionziaren aldetik da, eh? Ados, etxe bizitzak errekizionatzea. Bukatzeko, Jacqueline Huart, bukatzen baita gure tartea. Bai. Eh, bigarren itzuliari begira, beraz, aipatzen ginen astapenean erran duzu, ala ere urbiloekoekin uh, urbiltze zerbait posibilitaikela. Bigarren itzuliari... Karrikan, bai, karrikan. Karrikan, borroka, borrokatu nahi duten entzat, nahi duten guzientzat. Gadoz, zure, zure beraz bigarren itzulia karrikan, pasatzen da? Uh, lehen itzulia ere. Gadoz. Eta lehen itzulia intzin ere, denak garrikan. Kontsigna, kontsignarik ez duzen Ez dugu sekulan historia begiratzen barin badugu, ez dugu sekulan diauz lortu borrokatu gabe. Ez daukute diauz eskainiko, ez daukute diauz emanen alderantziz. Beraz, hor, uh, ez dugu autorik, ez dugu autorik. Ego era da, biziki. Lut ouvrieren izenean beraz Jacqueline Uart eran bezala segaren hautez barrutian aurkesten eh, zira diputatu boz hauen zat eta be esker gurekin egunigo izuntan. Mil esker zuegi eta pasa egunon.